ฟังธรรมก็นอะส่วนฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของกายของใจไปนี่เองเรื่องของกายของใจนี้ก็คือสวนธรรมถ้าจะต้องมีสติก็ไปดูไปหวนสติกันเหมืกช่วงเรียน มีอุปกรณ์ในการเป็นอุปกรณ์เพื่อให้เกิดสติขึ้นมาได้เห็นกายเห็นใจเห็นกายอยู่เป็นประจำเห็นแต่นานๆเท่าก็แตกต่างหน้าเห็นเป็นรูปเป็นนาม เห็นเป็นลูกเป็นนอมแล้วก็เห็นเป็นลูกทำน้มทำที่มันทำดีที่มันทำชั่วเห็นลูกทำน้มทำเห็นลูกที่มันเป็นทุกข์เห็นน้มที่มันเป็นทุกข์เห็นลูกที่เป็นสมมติที่เป็นบัญญัตินามสมมติลูกสมมติบัญญัติ เห็นรูปที่มีวัตถุอาการต่างเห็นรูปเห็นนามที่มีวัตถุอาการต่างเกิดขึ้นกับรูปกับนามจะเห็นการกระทำเมื่อเห็นอาการเห็นวัตถุที่เกิดเกิดรูปกับนามแล้วก็เห็นกรรมเห็นการทำดีทำชั่วเป็นอุปทาน อุปทานเกิดขึ้นจากรูปของน้ำที่เป็นวัตถุอาการนั่นเป็นวิบัญญัติสรุปลงแล้วก็คือเกิดสุขเกิดทุกข์ก็เกิดที่นี่ที่นามนี่ที่จิตที่ใจนี่เป็นลูกเป็นที่ตั้งมีนามเป็น สิ่งที่เกี่ยวข้องที่เป็นใหญ่เกิดจากความคิดมันคือมันรู้อะไรได้คิดอะไรได้เป็นสับวิญญาณธาตุจะเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิด จะดีจะชั่วเพราะความคิดจากความคิดถูกต้องลูกก็คอยสบาย จากความคิดผิดเพี้ยนและูปพาเป็นทุกข์ความคิดนี่เลยเป็นตัวใหญ่ ที่เกิดจากน้ำจุดได้ทุกอย่างคิดผิดก็ได้คิดถูกก็ได้ แต่ถ้าเราศึกษามีส่วนประกอบบ้านก็ความคิดที่กระพังบ้างมี มีความสะดวกได้ความคิดหายากจนก็ได้ ถ้าไม่ศึกษาตามก็เป็นจริง จนพวกความคิดมีความมั่งมีพวกความคิด บางคนก็ใช้ความคิดเนี่ยเป็นให้ความคิดใช่เราถ้าแต่เราคิดอะไรเพราะมันมีการศึกษาถ้ามีการศึกษาสักหน่อยก็จะใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์เกิดวัตถุจริงของก็เกิดจากความคิด มีวัตถุจริงของเครื่องใช้ไม่สอยที่เราใช้ก็เพราะความคิด ไม่มีวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไฟสอยก็คือความคิดคิดแบบที่เกียจที่คล้ามคิดแบบขยันคิดแล้วก็มีลูกก็ให้ทำไปสำเร็จประโยชน์ ก็เห็นเป็นหลักเป็นฐานอย่างนี้การศึกษาตามหลักกรรมฐาน เป็นการศึกษาแบบยืดโฉม กคงสร้างที่เป็นลูกเป็นนามถ้า่ให้มีกรรมเกิดขึ้นที่เป็นภพเป็นชาติเกิดขึ้นเพื่อถอนภพชาติด้วยเกิดกับลูกเป็นนาม ความคิดกับเป็นภพเป็นชาติหลายภพหลายชาติ ความคิด เป็นเปรตเป็นเชื้อายเป็นชนะโลกเป็นในระฉานมาก ความคิดเกิดดับเกิดดับ ความคิดก็สิ่งี้กันคุณกำเน่ยความคิดคือสติมีสติเวลาใดที่มันคิดไปรู้สึกตัวความคิดก็ค่อยๆ ถูกควบคุมโดยความรู้สึกตัว ไม่เป็นัพเป็นชาติัพชาติเกิดจากความคิดมีสติก็ไปควบคุมลึกตัวคุมกำเนิดของความคิดความคิดก็มีสองลักษณะตั้งใจคิด ไม่ได้ตั้งใจคิด การตั้งใจคิดจะคิดชอบถ้ามีสติใช้ความคิดจากความคิดชอบเกิดเป็นธรรมที่ชอบขึ้นมาเป็นประโยชน์ จะเป็นการลื่อนถอนเป็นบุญเป็นกุศลไปไม่ใช่เป็นมาให้เป็นสุขเป็นทุกข์ ไปอีกครั้งหนึ่งไปแบบชานทำในความคิดถ้าเกิดมาเกิดผลได้ เช่นเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับลูกกับน้องแต่ก่อนทุกข์ก็เป็นทุกข์ลูกทุกข์น้ำทุกข์ถ้ามีสติก็เลยเห็นเป็นลูกเป็นทุกข์น้ำมันทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ทุกข พ้นจากความทุกข์ อาศัยความทุกข์ จึงพ้นจากความทุกข์กำลังเห็นสิ่งที่กำหนดเป็นเกณฑ์ที่วัดเกณฑ์ที่วัดมันมีสิ่งกำหนดเป็นที่วัดผิดชื่อวัดถูกได้ ุขทุกข์เป็นเกณฑ์สติเป็นตัวที่วัดใช้สุขใช้ทุกข์ให้เป็นประโยชน์ ถ้าศึกษากรรมฐานมันรนหสอนต่อมีหลักในฐานที่รนหสอนตามความเป็นจริงจนแต่ก่อนเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดแต่นี่ไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์ความคิด ให้ความคิดเป็นการศึกษาเข้าไปมีปัญญาให้เห็นความคิดเห็นความคิดเห็นสมุทัยเห็นการกระทำที่เกิดจากความคิดมีกรรมฐานไปที่ตั้งลืดโผนกลับมาหาที่ตั้ง สังขารเป็นตัววิ่งวิสังขารเป็นตัวหยุด หยุดวิ่งหยุดลื้อหยุดหยุดวิ่งการหยุดการวิ่งลื้อถอนการวิ่งของสังขารคือมันปรุงมันแต่รู้จุดตัวที่กรรมฐานที่ตั้งในการกระทำนี้ผลกอบผลกรรมขึ้นมา เลยครงชอบเห็นครงชอบของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกขมนานตามความเป็นจริงอาศัยกรรมฐานเป็นเครื่องทุ่นแรงที่บอกความเท็จความจริงไม่หลอกไ่้ถอนไม่ใช่ ไม่มีหลักฐานตานเรียกอะไรต้องมีหลักฐานเจ้าพิฆากสาตลาการเอาผิดเอาถูกคนโทษ ถูกจำเลยถูกคนโทษถ้ามีหลักฐานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลักฐานกับเจนี่ก็คือกรรมฐานก็ไปเห็น จนเห็นรูปเห็นนามเป็นหลักฐานเบื้องต้นมารูปนามก็บอก ความทุกข์ความจริงต่อไปนำเชื่อลหงเป็นอลไชื่อว่ารูปนามมันมีอะไรที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามนี่ มันมีสุขมีทุกข์มันเป็นอะไรของรูปของนาม เราเห็นเกี่ยวข้องกับสุขทุกข์อย่างไรเช่นหนองเช่นทุกข์ของลูก สภาวะทุกข์นิสุดังทุกข์อาการตุกต่อทุกข์นั้นเกี่ยวข้องกับ หลักฐานอย่างไรที่เรามีกรรมฐานปฏิจจสภาวะทุกข์ทุกกำหนดลูกเฉยๆ เมื่อดูเป็นทุกข์ก็สงสดภาวะทุกข์หายใจเข้าหายใจออกคือน้ำลายทุกตาหายใจคิดนึกจิตเดินด้านนอนผู้เหยียดเส้ืนไหวต้องกินต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนเป็นสภาวะทุกข์ของลูกตามความเป็นเคชเป็นจริงของเขาแค่นั้นไม่ออกมาเป็นตัวเป็นตน เกี่ยวข้องกับทุกตัวนี้ เพื่อหลุดเพื่อพ้น เพื่อรู้เพื่อทัศนียาแต่ก่อนไม่รู้จักเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวเป็นตนหมด เกี่ยวข้องกับทุกที่เป็นชาประทุกไม่ถูกต้องไปไกลด้านไปไกลอาคันตุกตาทุกทุกที่จอนมา ช่นอยู่เฉยๆ่เป็นไรวันนี้ดีอยู่แต่วันวันข้างหน้าเกิดอาการขึ้นมากับกายกับใจเกิดกับ ลูกของนามที่เป็นคันตุกะจอนนางไม่เคยเป็นวันเมื่อวานนี่ไม่เป็นแต่วันนี้ มันเป็นทุกคืนก็นอนหลับสบายคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันเจอกับลูก อาจจะท้องอาจจะกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บรู้จักรักษารือจักเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นสังเกตดูก็ได้สติปัญญารู้จักวิธีรักษา ถ้าเจีกับดังที่มันเกิดอะไรขึ้นมาอารมณ์ขึ้นมาสงสารขึ้นมาเรารู้จักวิธี ลื้อถอนได้ปัญญาได้บทเรียนจากาันตุกะเกี่ยวข้องเชื่อไหนเชื่อลายบางอย่างก็ต้องได้ประโยชน์ด้ศึกษาบางอย่างก็ได้ปัญญาถ้าเราเกี่ยวข้องถูกนี่จะปัญญาอยู่เห็น อาการปรดกอทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องเก่าๆเกี่ยวกับมันถูกต้องหมดส่วนสมุทัยที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นถ้าเห็นสภาวะทุกข์อาการปวดทุกข์ก็เห็นสมุทัยเหตุที่เกิดทุกข์ก็เข้าไปช่วยมัน ตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปเชื่ออันเื่มเชื่อเหตุที่มันเกิดให้เป็นทุกข์ตั้นจะเป็นทุกข์ร่อนใดก็เชื่อได้ด้วยจักเชื่อให้ประโยชน์ในปัญญาสัมนชัจฉรสอัจฉรันตุกะทุกนั้นสิ่งที่เชื่อได้เชื่อได้หมดก็ว่าได้ ส่วนเราไม่ชนะทุกข์วิสภาวะทุกข์ธรรมราแก้ไม่ได้มีแต่บรรเทาเป็นทุกข์บรราทาไปถ้าหิวก็กินถ้านอนก็น้ำถ้าหนาวผมผ้าปวดเมื่อยก็กินต้องนอนต้องเดินยืนเดินต้องนอนเดินนั่นมันเชื่อไม่ได้ ถ้าว่านอนจนตกนอนอยู่สักเจ็ดวันหยุดเพีก็ไม่ได้ นั่งสมาธินั่งอยู่มันก็ไม่ได้มันต้องเชื่อเป็นไปตามธรรมชาติของมันเชื่อไม่หมดเราเลยเรียกว่าื่อเป็นการบรรเทารู้จักตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับทุกข์ถูกต้องถูกทำนามทำที่มันทำดีที่มันทำชั่ว มันทำดีเฉือนมันมันไปเชื่อเหวนมันถ้ามันทำดีก็ล้วก็เป็นลูก เป็นลูกทำเหมือนกันทำมันมันเชื่อเป็น ลูก มันลูกทำมันทำเป็นทำเชื่อเหมือนกันเราจะได้เห็นมันแต่ว่าที่เห็นลูกเห็นน้ำที่มันทำดีทำเชื่อนี่ มันก็จะใช้รูปชวยน้อนเกินื่อนน้ำคิดให้ดีทำไห้นอนได้หลับยืดมันได้มีสติเห็นงานได้ตอนสลาดถ้ามันทำดีก็ทำไปแต่มันยึดไม่ติดให้มีระเบียบยาเวลานอนก็ไม่ใช่หาเรื่องมันคิดเวลาทำงาน อะไรต่างๆก็มาช่วยหาเรื่องมาคิดจนทำงานจุดดีก็หยุดความคิดขี้เกียจก็ขี้เกียจไปทางความคิดขี้เกียจคิดขยันก็คิดไปทำตามความคิดที่เป็นความขยันถ้ามีสติปัญญาก็ใช้รูปใช้นามทำดีได้สำเร็จแล้วก็ช่วยได้สำเร็จ เห็นรูปสมมติจิตเป็นนามสมมติบัญญัติถ้าไปเกี่ยวข้องความคิดก็เป็นสมมติเป็นเป็นนามสมมติชื่อึ้นมาแต่ที่เด็กปัญหาเป็นตัวเป็นตนสมมติขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาว่าเรา เอาความคิดว่าเป็นตัวเรากลายเป็นกิเลสปัญหาปรุงแต่งแต่กางวัท่าขึ้นมา ตึงแ่างขึ้นมาเพราะมนูสมมติบัญญัติถ้ามนูสมมติบัญญัติจะปรุงไปแม่นไปเกิดอาการต่างขึ้นสมมติกผมมาส่วนจะเป็นสมมติบัญญัติเท่านั้นความรักความจางความปวดความโลภความหลงความดีใจเสียใจความสุขความทุกข์เกิดจากสมมติบัญญัติบางทีวัตถุเป็นที่ตั้ง ก็มีมันอย่าเอาเอาวัตถุเป็นที่ตั้งบางทีวัานามาทำเป็นที่ตั้งเช่นความรักความเกลียดชังมีวัตถุเป็นที่ตั้งจะกระเพ่งเล็งมันก็มีวัตถุมีตามีหูมีจมูกดิ้นตาใจ มีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียง มันก็สนุกดีเมื่อเราศึกษากรรมฐานเห็นโครงสร้างของรูปของนามได้รู้จักรู้รู้จักถอนรู้จักแตกแจงแยกแยะออกเป็นชิ้นเป็นส่วน เพื่อจะได้ใช้ให้มันเป็นหลักฐานความหลงเป็นหลักฐานเพื่อให้เกิดความไม่หลง ชิงทุกข์เป็นหลักฐานเพื่อให้เกิดความไม่ทุกข์ชิงโกรธเป็นหลักฐานเพื่อให้เกิดความไม่โกรธชิงหลวงทรงแล้วความชังเป็นหลักฐานอะไรต่างๆมีหลักฐานเพื่อเกิดตรงกันข้ามชีวิตก็จะไม่จนชีวิตจะไม่เป็นหมันหลงก็ไม่เป็นหมันในความหลงทุกข์ก็ไม่เป็นหมันในความทุกข์ เกิดกิเลสตัณหาไม่เป็นหวันนกิเลสตัณหาเพราะมันเห็นหลักฐานแต่ว่าโดยย่อเรา มันสุขทุกข์ประกอบคิดกิเลสตัวสำคัญนั่นหยุดความคิดไม่เป็นเมื่อไม่มีกรรมฐานเมื่อมีกรรมฐานหยุดความคิดง่ายได้สำเร็จ สิ่งใดที่เกิดกับความคิดเรือมันสุขมันทุกข์ความคิดจบจบเป็นมันสุขทุกข์เกิดจากรูปจากกาย จบไม่ค่อยเป็นสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับนามทำจบเป็นจบเด็ดขาดเป็นเด็ดขาดเป็นที่เลเป็นหาราคะเกิดจากนามธรรม เด็ดขาดจนความหิวข้าวความร้อนความหนาวเกิดจากลูกธรรมไม่เด็ดขาดแต่เราถ้าเราไม่ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องเราไม่ทำเป็นเรื่องใหญ่ถ้าศึกษาดีเลยง่ายกว่าเรื่องนี้เพราะมันทำได้ มันก็ีเงินเก่าส่วนลูกทำเนี่ยมันมันก็เกี่ยวข้องกับมันแค่นี้เพราะมันคือหน้าที่เท่านี้เกิดขึ้น แล้ว ต้องอยู่ดอกตายเกิดแล้วมีแล้วหลังไปเสียเจ็บตายตายลูกมันเป็นอย่างนี้ส่วนน้ำนั่นข้างเดียว จบ เหมือนกับพระเจ้า ตัดผมข้างเดียวจบ เรื่องเรื่องนามธรรมที่เราเป็นสุขเป็นทุกข์ของความคิดน่าจะไม่เดินนานไม่ยาวนานถ้าเราใส่ใจดีดีๆสองโลกสามโลกเหมือนถ้าโสดาบันก็มีขจีเป็นโลกเจ็ดโลกสิบโลก โกรธสิบโลกโกรธจิตเป็นหัวสิบโลกยี่สิบโลกมันก็จบได้กำลังจะถึงโลกไม่เพียงพอถ้ามีประสบการณ์ถ้าเกิดพระโสดาบันพระสิทธาหนึก็มีห้าโลกสามโลกมันจำนวนขึ้นจนมาถึงพระนาคามีผู้อยู่โลกเดียวพบเดียว ก็ความยังนอนในตอนประสบการณ์บทเรียนจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาไม่ใช่ทำมันเล่นเล่นให้ใจใจดูดีๆเช่นความกลัวนี่ความกลัวก็ดีความแต่ที่มันเกิดจากความคิด จะอะไรอะไรที่มันเกิดจากความคิดครั้งเดียวก็ได้ตัวสุดจิตยึดได้สุดยอดในสองตัว ถ้ามันมาเลยเรามีสติที่ได้บทเรียนที่มันกระทบกับเราอย่างเลยแล้วก็ก็มีกำลังเลยมันก็พอกัน ถ้ามีกรรมฐานปฏิบัติมีเครื่องมือมีวิธีการอะไรที่มากำลังแรงจะอาจจะได้ผลแบบได้ผลมากกว่ามาแบบไม่รุนแรงความกลัวอย่างรุนแรงจนล้อวู้ไปทั้งตัวความรอดลงไปก่อนความรอดลาไปก่อนเลย ตัวร่างกายของล่างกาเด็กต่าก็เป็นไปปลิวขนมันอนตรายจ้าเกิดขนลุกขึ้นมาเนี่ยรูขนมันปิดความโลภรูปมันช่วยเหลือมันแต่ถ้าปล่อยมันลอนวูบไปหมดตรงนั้นอาจจะช็อกตายก็ได้บางคนอาจเป็นเนื้อเฉยวายอาการต่างๆที่มันบินแรง ಹಿಂಗ ಒಂದು ಚತುರ್ಪತಿಯನ್ನು third đâu phải thấy cửa trời tôi trở thành trònประสบการณ์บทเรียนที่ได้จากอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับลูกกับนามให้ใส่ตัวดีๆ เมื่อว่ากิเลสตัณหาราคะอาจะนอกเดียวก็ได้เหมือนพระเจ้าที่พระองค์ท่านตรัสว่ารงรวมทั้งหมดของเจ้าเราครับแต่ละเริ่มเดือนลึกแต่ละแต่ก่อนนี้เราไม่รู้วันนี้มันเห็นเจ้าเท่านั้นเจ้าจะทำอะไรให้เราไม่ได้ต่อไปแล้วมัน มันเป็นมันเป็นงานจริงมัใช่ปล่อยเพ่งอาที่เกิดกับจิตใจในเป็นงานของที่ต่อให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาถ้าไม่ทำงานที่เกิดจริงที่เกิดที่เกิดจิตใจคือความคิดไม่จบก็จะต้องมีพบมีชาติเรื่อยไปอันเก่าก็เกิดเน่าก็อยู่าขึ้นเน่าขึ้น เกิดขึ้นมากับเพศหนึ่งจ้องดูใส่ใจอยู่นี่ก็มอบขึ้นมาเป็นหนังโดยหลักการสัตว์ที่เจ้าเลยตัดใจตัดเชื้อสามปาตาจุดสองเนี่ยมีวิธีทำแบบนี้ทุกข์กับมีสามนี่ก็เกี่ยวกับทุกข์ทุกข์ ใหหมดลูกลูกเดียวทำกับทุกข์เลยเพิ่มทุกข์เลยอะไรก็ทำแบบนี้ไม่ใช่ทุกข์เราทิ้งไว้ใจใจเออดูดีๆมันทุกข์ขึ้นมอะไรที่มันทุกข์เรื่องใดเกิดขึ้นมากำหนดรู้ด้วยการรู้ว่าดยเฉยว่าดยดีได้เห็นแล้วรู้แล้วทำกับทุกข์ได้แล้ว ก็เลยอีวิธีพูดถูกวิสุทธิ์มันไม่รู้ผู้มีสติปัญญาเห็นทุกไม่เห็นทุกพ้นทุกเชื่อเลยไม่รู้ทุกหรอกชื่อไปเห็นทุกไม่เป็นผู้ทุกเราดูจิตคนอยากทุกทุกฉันความคิดที่มันเกิดขึ้นหาตัวเห็นมันไม่เป็นพ้นจากสิ่งมันเป็นขึ้นมา วิธีทำกับบัตรสัจสี่ทำสามอย่างเช่นเดีเองแต่ทุกสมัยนโลดมักปัจจุบันสติมีสติสัมจานสติมีกรรมฐานก็เลยเกิดงานไม่ขึ้นมา ผลงานมันอยู่ที่นี่ถ้าเราทำกรรมฐานไม่มีผลงานไม่รู้เราจะทำประทำไม ทำแล้วมันเกิดก็ด้วยตามประจำใหม่ทำแล้วมันต้องเกิดเอาที่มันเกิดกับตายกับตายต้องเกิดแม่ทุกข์สภาวะทุกข์ก็จบแล้วเอาไว้นู่นแล้วมาที่ใดวางที่นั่นแล้วไว้ข้างหลังแล้วทช่ข์ที่เกิดกับจิตใจเกิดมาแล้วกูหาไม่เห็นอีกแล้วทำไมก็ไม่เห็นอีกแล้ว บังคับธรรมดาคมคืนธรรมดาน้องไม่ถูกต้องจริงๆเรื่องกรรมฐานเนี่ยเรามีโอกาสทำให้เราได้ได้ผู้หลานที่ใช้อกับมันเสมอดีที่มันอยู่ทุกข์อย่ช้ำกับมันไม่ทุกข์นผลทุกข์ม่เป็นผู้ทุกข์คนจากทุกข์ทุกข์จะทำไปแล้วไม่ทำไปแล้วทำได้ได้ผลสมุทัย เห็นเหตุที่มันเกิดทุกเราไม่ทำเหตุอีนั้นได้พ้นจากเขียนอดีตนี้ได้เห็นความทำไม่แจ้งิโรธทำไม่แจ้งเห็นแล้วทุกข์กับคงไม่ทุกข์มันต่างกันอยู่แจ้งทุกข์เห็นจริงๆรทุกข์แจ้งแจ้งจริงๆ โลดทำมมแจ้งเลยทำมากแล้วแจ้งได้แล้วพ้นจากมืดแล้วมรรควิธีที่ปฏิบัติต่อจิตเราี้ถูกทั้งหมดตามแบบที่ทั้งหมดดำเนินไปแากนี้ทั้งหมดคลยถูกชมถูกพูดถูกเราต่างๆทั้งหมดเลยเป็นทั้งหลังไปเลย เรานี่เป็นทางไปสู่ชีวิตที่ไม่มีเกิดเกิดจะตายบางทีคนปฏิบัติธรรมเห็นอะไรเกิดขึ้นก็ไปไปยอมไปจำนงจนเอามาเล่าคนอื่นฟังเกิดความมาลยขึ้นมาเกิด เครียดขึ้นมาเกิดต้องซ่อนขึ้นมาเกิดเกลือหน่อยขึ้นมามันเป็นส่วนตัวถ้ากรรมฐานอยู่ไม่ไม่ดีไม่ดีที่จะเล่าใสฟังผลงานของเรา ที่ทำคนเดียวเฉยๆไม่ใช่คนอื่นช่วยคอยคิดึงธรรมะตอบหาคำตอบแต่ความคิดมันมันก็ไม่ตกไม่ขึ้น ถ้าเผยเข้มแข็งขึ้นมาถ้าเราเห็นอย่างนี้อะไรก็เกิดขึ้นมาแบบนี้หมดเกิดแต่ความเทื่ยความเป็นทุกข์ก็ช่วได้ความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนมีแต่ทางหลุดพ้น นอกจากหลักการชัดสีแล้วเยอะแยเครื่องมือทำให้เกิดความอดทนเยอะแยะที่มันเกิดกับตากับใจเราเนี่ยม้นก็ได้ปัญญาแบบนี้การเปิดกรรมฐานได้ปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาเรื่องต้นภาวะเก่า รูแจะวิวิเศษศาสนาคือรูทแจ้าลูแจ้งอย่างวิเศษที่มันเกิดสิ่งที่มันเกิดที่ตากับใจเราดูรูกแจ้งอย่างวิเศษมีเท่าไหร่ลูกแจ้งวิเศษอยู่ความหลงเห็นความหลงไม่ถูกต้องมันต้องเป็นความไม่หลงถูกต้องอยู่ความทุกข์มันรวมไม่ทุก ทุกจาคู่ก็ดีรู้แจ้งแล้วทุกข์กน้ำก็ดีรู้แจ้งไม่เลือกเมื่อก่อนไม่ทุกเป็นทุกไม่โกรธเป็นโกรธไม่หลงเป็นหลงไม่ให้กิเลสนะญหาเิกิเลสนะญต่อไปรู้แจ้งที่มันไม่แจ้งที่มันมืดัวมันจึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขโกรธเป็นโกรธโลกเป็นหลงเกลียดเป็นเกลียดลาภลาภะมันมืดแต่มันแจ้งแล้วมัน มันอายมันอายมันมืดเป็นอวิชชาอวิชชาทำไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นเยอะๆส่วนมืดเมื่อที่ได้มีป่าก็ไม่เสียเมื่อที่เมื่อที่ได้มีป่าจะประมาทเชื้อ่าดม่อยู่ผู้สถาน เราจับจ้องมองเียว่อทุกวันว่าเคยเดินตามไม่ระวังไม่หวังตายหน้าที่นี่เปียบเสียวันปัญหาอวิชาตัวไม่รู้ไม่หลงไหลอวิชาคือป่าแม่เสืองามปัญหาทำนักใดเอาเมื่อใดฆ่าเสือได้สบายจริงๆเหมือนกันโลกสีเสียชิดตังหนึ่งชิดตังหนึ่งไม่ใช่ ให้เสียงมันกัดเราพัดเราเจ็บปวดชีวิตเราหนึ่งชนะเราโว้ยชนะเราโว้ยมันก็อาหารโลกหนึ่งตัวผู้หญิงกอมก็เพื่อกอมเราสนอยนะ มีลูกชายเกิดสีเอาขวดอยากเป็นพ่อพ่อของลูกพ่อของตาอยากให้ลูกตึกถ้าใครให้ลูกตึกบ้านของเป็นลูกกับใครก็มีสองงานคนอย่งธรรมศาสตร์จะทำให้ศึกษาจะต้องลงทุน บางคือกบบนั้นวัดผู้ไว้ตองอยู่ที่นี่มาตั้งนอนป็นขนาดจหย่เลยแม่แม่แม่วัดไปไปขายของหญิงสาวเป็นมาตั้งรอนขายของมาทำเดินไปบาททุกวันขายเสื้อสวยๆ แล้วก็หลวงพี่โยเวนกะบาทใส่บาททุกวันโดยเฉพาะหลวงพี่โลกเฉลีได้เลืยอนลงไปแล้วก็แล้วก็ตรงแล้วก็วนตรงผ่านไปให้ใส่เอาของเลยในบ้านในบ้านในบ้านพอเห็นหลวงพี่เดินไป ก็บอกมาในวันหลวงพี่ขอเสริมไม่หมดหลวงพี่เอาเรียนการไปไม่ใช่แต่หลวงพี่ด้วยเหตุผลการไปเหมดนคุณได้กับตั้งโต๊ะหน้าบ้านเอาสภาพของบ้านมือใกล้บ้านมาจิดประตูจอดยกขึ้นมาเลยประตูหน้าถังเลยมารับหน้าบ้านตอนนู่นนอกของนอกแต่ตัวดี เข้าใกล้เข้าอะไรแต่เหมือนกับเวลาไปวางจักรยาใกล้สัมผัสกับมือหลวงพี่เรื่อยมันจะรู้ด้วยต่อมาต่อมาหลวงพี่ก็รับปากทุกวันทุกวันเนี่ยล้างหัวนทำเป็นบ้านเรียนพระทุกวันไอ้พระพูดเป็นสอนอยู่ของเราส่วนพระโลกจะตีที่จะเป็นสอนเพื่อนเกทั้งสอนที่นั่น ก็ถึงเวลาสอนก็ให้ชาวบ้านมาเลี้ยงพระลูกอื่นอยู่ข้างล่างบานสองท่านส่วนพระไม่เคยถชีวิตก็อยู่ข้างบนเธอต้องไปดูปัญหาประถมดูแลถวายของที่นั่นเราทำอะไรต่างๆมายาแสไถทำให้พระนุ่มหลง ต่อท้าด้วยว่ามีจุติมีกรรมฐานไปเขาทำบางคนเห็นทุกหมดทุกอย่างแสดงอะไรออกมาเห็นหมดทุกอย่างจนมีโอกาสที่ต้องทำอะไรกับหญิงคนหนึ่งได้นี่ก็ได้ให้โอกาสทันทีเมื่อเธอคิดในใจเราพูดออกมาตัวเี้ กิดจิตโดยตัณหาจิ่งได้ชนะนันได้เห็นตอนนั้นได้ลงสนามตอนนั้นปฏิมักรบตอนนั้นเข้าลงสนามอย่างเต็มที่ถ้าเป็นสนามรบก็ถึงนั่งเลยตอนนั้นเธอไม่พลา่ชิดตั้งมือชนะเราชนะเราพุ้งมาทำมาขับมา คิดตังเมคิดตังเมคิดตังเมนี่มันโลภมันเป็นอะไรถ้าไม่โลบเลยเพราะมันเกิดขึ้นทำไมไม่โลบทำไมไปยอมมันทำไมไปยอมมันต้องเป็นนมกโลบเราต้องเป็นนมกโลบร้องโกรธก็เป็นนักโลภก็เหลือปัญาเกิดเป็นนักโลบถ้าไม่เกิดนั้นเลยโลบกับอะไรหรอถ้ามันมีอย่างนั้นจะโลบไปเลย เราโลกตะเกียเนี่ยเรา นี่ไม่ชี้สออย่านะมีตะเจอะไรไม่เกียอะไรทำมีกับโลกกับที่ตะเกีเลยเป็นนักลบทางอาหารโลกโคตรสถาคตถ้าไม่ลบจากนี้ได้ป็นหยอดไปทำไมตอนนี้ความเกิความโลภความหลงที่เกินเป็นหนาบวชถึงจะฆ่าวรา ถ้าไม่ชนะในอะไรที่มันประเสริฐนะมนุษย์มันจะประเสริฐเราต้องเกิต้องเจิดต้องตายจะยอมจำเนินต่อความเกิต้องเจิดต้องตายผลมันหลงเป็นผู้หลงพ้นจากความหลงผลมันทุกข์เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์็นเลยก็ไปอย่างนี้ไปแบบนี้ไปแบบนี้กลับมาวัดหลัเราเห็นมัน เฉยไม่เป็นผู้เฉยเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันตายไม่เป็นตายอยากจะพูดตรง้บ่อยๆทำไมจึงเจ็บเพราะความเจ็บทำไมจึงตายเพราะความตายถ้าเราไม่ลบตั้งชื่อว่าไม่มันก็ไม่ชุ่มฉ่ำที่เรินไปชั้นไม่ชำนาญนั่นเราจึงเราถือว่าอะไรที่เกิดกับตัวเราเอง กรรมฐานนั่นวิปัสนาเท่านั้นวิคือรู้เกินค้นลวงค้นลวงค้นลวงค้นงานของเราเป็นหมายตาตาร่มกดต้นจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตากับใจกับโลกนามทุกอย่างทุกเรื่องจนจุดหมายปลายทางความรักความขังกับขังไม่ได้ความตาได้ปัญหา ให้ความหมายเรารสำหรับเราเจ็บให้ได้เกิดมีความหมายสำหรับเรา เราต้องการคนหลุดพ้นไม่ใช่ราบจักรราสงเสริมเหยียดยอมไม่ใช่หนูนตัวป้องบริวารไม่ใช่เจ้าหลักชีมีบริวารมากไม่ใช่เพื่อความหลุดพ้นอยู่คนเดียวก็หลุดพ้นอยู่สองคนก็หลุดพ้นชวนกันไปชวนกันไปอยู่จุดหมายปลายทางของเรา ต้ามันหลงก็มันขึ้นจากความหลงถ้ามีความโกรธก็หลุดึ้นจากความโกรธอย่าปล่อยทิ้งไว้มันเป็นหอกครับถ้ามีกิเลสปัญหาราคะก็หลุดขึ้นจากกิเลสปัญหาราคะถ้าปล่อยจงไว่มันเป็นหอกข้างเพื่อมันมากมันหมักหมมมันเป็นบ่อหมักหมมไหนบ่อขยะมูลฝอย มันก็จมอยู่ที่นั่นไม่ได้มีชีวิตหลายชีวิตที่เป็นอยู่เช่นนั้นมีลองศาสนามีทำคำสอนมีพระเจ้า มีพระหันเดินทางตรงทางชุนเดียวกันเดินคนเดียวไปสู่จุดหมายปลายทางที่เดียวกัน ผลมรรคผลได้สอบในแค่สิบวันนี้ด้วยกันทุกคนทุกคนเถิ